bizim əqidə əlhamdülillah əsasları güclü olmalıdır. Yəni əsas nədir? Quran, sünnə. Müxaliflərdə yox. Müxaliflərdə əqidə ola bilər yuxudur, əsası, əfsanədir, xəyallardır, fəlsəfədir. Amma bizdə yox. Bizdə Quran əqidəmizin əsası Quran və sünnə. Aydın. Əqidə aydınlıq istəyir. Amma xəyal, yuxu, hamımız yuxu görə bilərik. Dünən, deməli, kanalların birində ə, e, bu pirlər reklamı gedir, obyektlərin reklamları. Necə şadlıq evlənizə, pirlərin də, obyektlərin də reklamları gedir. Yəni, biri orada danışır ki, belə, yəni, bir dənə pir göstərib bu zonada, deməli, bu ayaq izi var. Ha. Yəni, sual çıxır ki, ortaya, hətta mən özüm də sual verdim ki, deyirlər, Əli bin Əbi Talib radiyallahu anhunun, Omar Xattamın qaynatasının ayaq izidir. Və məlumdur ki, Əli bin Əbi Talib Azərbaycana gəlməyib. Heç İrandan keçməyə qoymadılar xavariclər, lənhumla. Necə Əli bin Əbi Talib radiyallahu anhum bu zonada olub. Bu zonaya gəlib. Təbii ki, göstərir orada e, gör ki, kimsə 200 il bundan qabaq yuxuda görüb ki, belədir, gəlib görüb ki, izvar qutardı belə fərz eləyirik ki, Əli ibn Əbi Talibdir, biridir ki, və ya onun sahabələrindən biri. Yəni, qəribədir. Hətta o müxbir də buna yəni, nəsə bilən göstərmək üçün sən demə orada hələm Əli ibn Əbi Talibin əbası da varmış, asılınmış. Göstərilə əbadır, biraz cırıqdır belə, biraz çişkilidir bu tərəfdən belə. Gök köynədir. Əbası yadından çıxıb qalıb burada. Sonra müxbir dedi ki, ola bilər ki, bu üçün onu göstərdilər seyirli xalat, Ayrabani, Ayrabani, Çandrika. Ola bilsin ki, Əli bin Əbi Talib bu zonaya hələ gəlib. Qaydanda da xalat yaddan çıxıb belə qaydım. Nağıl. Buna inanan var. Əqidəyi bax. Ona görə qardaşlar, nağıl inanmayın, cəfəngiyat. Əlhəmdülillah Allah Subhanahu bizə ağıl verib. Ayrabani o yalandı, o nağıldı. Belə göstərir özü də kinonu da göstərir, fırlandı, gəldi. Ona inanan var. Allahu Ekber. Bu nə əqidədir? Ona görə qardaşlar, əqidə Yuxuya yox, mənə elə gəlir yox, fəlsəfə yox və s. və s. Xəyallara yox, bağlanmamalıdır, əqidə bağlanmalıdır. Gəlməlidir Qurandan, bir də sünnədən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi yolundan. Və din budur, İslam budur. Allah subhanətlə bizə işin faydalarından etsin. Allah tala müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanətlə ölkəmizə həmçin müsəlman ölkəni xətadan, baladan qorusun. Allah subhanahu taala e, bizi sabit eləsin dində. Aqul həzə və əstəğfirullah li və ləkum və lisairi muslimin min kulli zəm əstəğfiru innehu huvəl ğafurur rahim. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين